femaloi de canariai birdoi subite cantas. Femaloi de canariai birdoi normal case ne cantas. Sed principe ili ja capablus tion. En ili tiu capablo estas preparita. Esploristoi nun successis cantigi la femaloin. Testosterono ce tio ludas decidan rolon. La femaloi de canariai birdoi capablas canti. Ec se ili, contraue al mascloi, cutime ne faras tion. Unu sola sex hormono suficias, kiel scribas esplorista te amo de Max Planck Instituto. La cerbo havas mirindain capabloin. Tio validas ne nur por ni homoi, sed ancau por canariai birdoi. La neurobiologoi esploris en experimento la capablon de la cerbo de femalai birdoi lerni ion novan, cae ciam de nove adaptigi. En faca jargono, tio nomigas neuroplastezzo. Ce homoi, la neuroplastezzo de la cerbo estas conata. Gis alta agio, ni capablas lerni ion novan. Cutimigi al io alia, au maestri de fioin, cae transtauri vondigioin. La te amo nun volis sii. Ciuce birdoi funccias similae mecanismoi. Cai, se yes, kiel? Montrigis, che gravan rolon ludas ce cantado la vira sex hormono testosterono. Gi influas shangigioen en tiu cerba regiono, en kiu neuronoi povas esti activigatai. En experimento la esploristoi donis al quelcae femalae canariae birdoe, el la covo colonio de la Max Planck Instituto, testosteronon. Aliai ricevis placebon. La hormono havis claran effecton. La femaloi, ciui estis ricevintai testosteronon, comencis ene de quelcae tagoe cantadi. Dum la curo de la tempo, ilia cantado plue evoluis. La femalae cantadoi similis, laula studajo, forte al tiui de la masclae birdoi dum la cova periodo, ciam la natura nivelo de testosterono estas pli alta. La teamo seque volis zii, kiel la cerbo elvocas capabloin, ecz se tiui antaue ne estis active utiligatai. Ili eltrovis, helpe de moderna microscopio, cae de pluai metodoi, che, alie ol unue supposite, la concerna cerba regiono ne crescas, ciam la birdoi comenzas canti anstataue la neuronoi sub la influo de la testosterono farigis parte pli activai, au ili changis siain interligoin, cae estis pli facile ec coneblai. La grandezzo ali flanque ne changigis, cio, laula studestro, estas decida tiel birdoi ancau postiaroi sen cantado povas re ricevi sian complexain canto capabloin. Niai resultoi bildigas che la cerbo ne devas nov construi strukturo in de base, clarigas la esploristo. La neuronai mecanismoi restas activai, cae ili nur attivas tendas pritio esti activigitai. Ien tio, cio tiel entusiasmigas min pritiu malcovro. Ce la birdoi, la experimento successe funcciis et stiam, ciam la femaloi estis pli agiae ol sepiaroin. Cio laula studajo, estas pli alta agio ol ilia cutima vivo dauro en sovaggia medio.